par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis. Un kopā ar man šajās labajās ziņās ir divas dāmas – un dāmas ir no dzīvības pogas, eh, dzīvības pogas pārstāvē, pārstāves Daiga un Natālija. Eh, man saka, saka sociālā uzņēmē darbība. Un nevis nu, Daiga, bet Taiga. Taiga? taiga? Jā. Piedošanu, piedošanu. Es <laughs> Tieši tā, uzmeta lūpu un dosies prom. Bet pirms doties prom, <laughs> jūs to pilnīgi noteikti darīsiet. <laughs> Vispirmām kārtām gribas aprunāties par to labo darbu, kas notiek un, un ko jūs, man gribas teikt, veicinat. Jo labo vajag un par to vajag runāt un skaļi par to bazūnīt, pat jāsaka tā, lai cilvēku uzzinātu. Un es domāju, arī rādījuma arī klausītāji ir droši vien daudzi, kuri iespējams pat nav dzirdējuši par šādu lietu, bet kura varētu būt pat manuprāt, ļoti vērtīga un noderīga uh, daudziem cilvēkiem. Un par to tad mēs arī parunāsimies. <clears throat> Bet pirms mēs sākam šo sarunu, gribu arī rādījumu arī klausītāju jums atgādināt, ka šodien ir marietons, diena, kad vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, jo svinam 9. jubileju. Ja tu vari atbalstīt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīp svītra ziedot un izvēlies sev piemērotāko veidu. Nu tā, praktiska lieta ir pateikta, bet nu jāķeras ir pa, pie paša svarīgākā, kas ir dzīvības poga. Un šeit nu man būs jāsaka tā, janāk tuvāk mikrofonam ir, lai, lai skaļi un labi visi Latvijā varētu arī dzirdēt mūs. Varbūt tās vēl tuvāk varam pat, pat pamēģināt pienākt. Tā, jā, tagad varam runāt. Kas ir dzīvības poga? Dzīvības poga ir sociālais uzņēmums, kurš piedāvā, mēs nodarbojamies ar tādām lietām, kā nodrošinam trauksmes ierīču, ierīces lietotājiem, kuri var nonākt nepatīkamās ārkārtas situācijās un bezpalīdzīgā stāvoklī. Līdz ar to viņam ir iespēja uh, izsaukt, sa, izsaukt un saņemt operatīvu palīdzību. Tad tā ir ļoti fiziski poga, kuru piespiežot, Vai uh, arī automātiski reaģē, ja cilvēkam paliek slikti, es tā saprotu, ja? Nē, nē, tik, tik, tik gudra viņa nav, ja? Jo šī nav, šī, šī nav medicīnas ierīce, šī ir tieši, tas ir trauksmes signāla pār, pārredz. Ļoti bieži jūs eh, cilvēki, es domāju, arī radioklausītāji zinās situāciju, kad kaut kas gadās, tu paklupi, nokrīt, mobilais tālrunis tev ir, bet viņš ir mājās uz galdiņu vai uz gultas galdiņa. Ja? Maliņā, jā, bet tu esi nokritis kaut kur citā vietā. Nu, tad ir jautājums, vai tu vari tikt līdz tam telefonam, līdz tam mobilajam, lai pazvanītu savējiem, pasauktu palīdzību. Un, un, un ir... nevienmēr tas, protams, ir arī tik viegli, īpaši, ja ir vecāks cilvēks vai kāda jā, slimības, jā. vai ne, tad jau... Jā, ar funkcionāliem, trauc, ar funkcionāliem traucējumiem, jā, tā viņi var gadīties, ka bezpalīdzības stāvokļi, Droši, droši runājam tajā mikrofonā Ai, iekšā, lai cilvēki varētu sadzirdēt mūs kārtīgi. <laughs> Jā, tā kā bez palīdzības stāvokļa mūsu pakalpojums ļoti palīdz. Bet par to mums jārunā, jāpopularizē, lai vairāk cilvēku zina un varēs uh, izmantot to iespēju. Nē, nu tieši tā, par, tāpēc jau esat šeit, vai ne, bet Jā. tad varbūt tās varētu paskaidrot arī uh, kam vispār eh, tāda ir vajadzība un pats svarīgākais, kur meklēt, ja pēkšņi kāds no arī rādījuma arī klausītājiem saprot, viņam noderētu tāda lieta. Jā. Nu, būtībā, ko, eh, sāksim pēc kārtas. Jā, un nu, tik daudz jautājumu uzreiz vienā teikumā to nevar atbildēt. Sāksim pa vienam. Ļoti vienā. spontāni atbildam. Kā, kā, kas ir galvenais? Jā, to arī sakam. Mm. Jā, tātad, kam tas ir noderīgs tad cilvēkiem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar dažādu veidu funkcionālajiem traucējumiem, eh, cilvēkam, kuri ir pēc slimības, piemēram, un mājās e, radinieki baidās viņu atstāt vienu, viņam ir vajadzīga, ne, ir iespējama kāda krīzes situācija. Tad šāds aprīkojums var noderēt, jā. Mums ir divas līnijas. Mums ir mājas līnija, tas ir cilvēkiem, kur dzīvo vairāk pa māju, var notikt kaut kādas nelaimes mājās, mm -hmm. dzīvokļu ietvaros, un ir aktīvā līnija. Aktīvi tie cilvēki, kuri vēl joprojām, neskatoties uz saviem gadiem vai uz kaut kādu veidu veselības traucējumiem, tomēr cilpo apkārt, ir gribiet ārā, gribiet uz veikalu. Cilpo apkārt, man patika, ka tas pat <laughs> izteicis, cilpo apkārt <laughs> vēl joprojām. Apkārt mājai. Apkārt mājai. iet, iet svaigā gaisā, <laughs> iet pastaigāties. Jā. Un tas, protams, ir ļoti apsveicami, ka cilvēki gados mēģina staigāt. Jo, kā man reiz kāds doktors teica, ka smadz, lai galva strādātu, smadzenes vajag rasināt. Un rasinām mēs viņus staigājot. Tieši šis kājas trieciens pret zemi veicina asinsriti, un, un smadzenes tiek rasinātas, lai viņas augtu un Interesanti. Ļoti interesanti. Bet uh, nākošais jautājums, cik daudz cilvēku jau izmanto šo pakalpojumu? Nu, izmanto cilvēku, izmanto. Būtībā tā, vien, šis pakalpojums nav par velti, tas ir maksas pakalpojums. Ja? Jo, lai arī sociālais, mēs tomēr esam uzņēmums. Ja? Līdz ar to tas ir atkarībā no tā, cik radinieki, tuvinieki ir, ir, ir ieinteresēti sava, sava drauga, tuvinieka paziņas vai ģimenes locekļu pieskatīšanā. Nu, precīzi cipari jums nepateikšu, bet nu, se, komerci komercnoslēpums, cik mums daudz. Nu, nu. Va gribētu vairāk, un mēs strādājam, lai... Tas, cik daudz cilvēki, ja? <clears throat> to, to, to negribu teikt. Labi, ir nu, vara... jā. Nu, vairāk simti. Mums ir, ir mērķi, jā, mums ir mērķi, un mēs... Uh, par cipariem mēs nu, nerunāsim, jā, par cipariem jā. mēs nerunāsim, bet uh, Rīgā vi ir uh, visvairāk, jo Rīga ir liela pilsēta, bet uh, mēs strādājam arī uh, visu Latviju, uz visu Latviju, jā. Nu, tātad plašu lauku principā jā, arī jā, eh, nosēdzat un, un aizsniedzat, jā, jo, vai ne? Jo šis, šis pakalpojums, šī iespēja e, faktiski strādā visur. Mēs varam to nodrošināt jebkurā Latvijas vietā, kur ir mobilā tīkla pārklājums. Bet e, e, kā tas notiek? Tas nospiež poga, tas uz mobilo telefonu kaut kur aiziet? Tā vai, poga, kas tas ir tā poga, praktiski? Tā poga, tā ierīce zvana kā mobilais tālrunis. Iedzvans. Kam viņš zvana? Mēs katru ierīcīti programmējam individuāli, un tur jau cilvēki ģimeni izvēlās. Ir iespēja tā, ka tas pirmais zvans nāk uz mūsu zvanu centru, bet daudz, daudzos gadījumos ģimenes izvēlas tā, ka viņi grib zināt, tuvinieks grib zināt pirmais, kas notiek ar manu. Nu, teiksim, man vieglāk šobrīd teikt, ka nu vecīti, jā, seniori. Tātad mēs varam ieprogrammēt vairākus zvanus, arī tu pirmie zvani iet tuviniekiem un tas zvans, e, programma, e, ierīces ieprogrammēšana, viņi strādā automātiski. Tad pieņemsim, pirmais zvans iet jums. Jūs esat, jūs esat sapulcē vai aizņemts, nevarat pacelt. Zvans automātiski pāradresējās uz otro. Otrais nevar pacelt. Nu, tad pēc izvēles, ja ir vēl kāds, jā, tad e, mēs varam ieprogrammēt e, vienu veidu ierīcēs līdz pat pieciem tuviniekiem. Mhm. E, pēdējais zvans vienmēr atnāk mūsu operatoram. Tas ir kā tāds e, drošības pēdējais. Jā. Jebkurā gadījumā zvans tiks saņemts, un, un zvans iet par īņķi tik ilgi, kamēr viņš tiek pacelts. Un tas, kurš paceļ, tas arī izējot no situācijas organizē palīdzību. Šīs te pašas ierīces drošības pogas nezina, kas ir noticis ar cilvēku. Līdz ar to mūsu šīm te pogām ir iespēja divpusējai saziņai, ar cilvēku mēs varam runāt, jā. Ja kas ir noticis un kāda veida palīdzība. A, viņš tā kā arī telefons principā jā. funkcionē, tā kā pats, jā. kā skaļrunas, ja? Jā. Oh, tas tā interesanti. Jā, nu jā kā tāda divpusēja saziņa, bet trūkums ir tas, ka viņu nevar aiz telefonu viņš neaizstāj, jo cilvēks nevar pazvanīt draugam vai draudzenei, ja viņš tur nav, ja mēs neesam iedevuši viņam atļauju. Mhm. Tātad mhm. sveš un sveši arī nevar viņam pazvanīt. Jā, jā, jā. Tātad, viņ, nu, arī, nu, tikai... Tā ir tāda kā glābšanas, glābšana eh, eh, po, no, nu, eh, ierīce. Jā, jā, jā. jā. Nu, jā. Nu jā, un vien, nu, vienlaicīgi viņi arī ir, tiek bloķēti svešie krāpnieki zvani, nenā, nenāk iekšā, jo mēs atļauju, atļauju dodam tikai ja, zvanīt šai, uz šo ierīci tikai tiem cilvēkiem, kas ir, kas ir klients, personas, uzticamības personas. Ja. Ko viņš ir iedevis, atļauj kam, kas drīkst pazvanīt. Tas arī drīkst pazvanīt. Bet, bet tas ir tā kā, iz, piemēram, manā, man būtu tāda vajadzība, uh, es varētu no sava telefona vienkārši piezvanīt tieši uz šito uz ieroci. Uz, uz ierīci, jā. À, nevis uz telefonu, bet uz, uz ieroci. ieroci jā. Aha. Ja jūs esat uh, sarakstā, ja jūs esat sarakstā, ja jums ir dota atļauja, ja jums dota atļauja sazināties uz to ierici, jūs varat droši piezvanīt un pajautāt, jo uh, bieži vien uh, cilvēks nepaceļ uh, klausuli mobilu telefonu, mm -hmm. un jūs mm -hmm. zinat to numuriņu, iericis numuriņu, un jūs vienkārši varat uh, sazināties patiešu uz ierici. Un arī, jā, mums ir arī vēl vairāk mēs varam pastātīt, ja, ja ir ierica aktīva, aktīvais tarīfs, jūs varat sekot arī aplikācijā. Oho, redzēt, jā. Nu, nu jā, jaunās jā, tur, tehnolo tur tehnoloģijas daudz, jā, tiek izmantotas. Visas dažādas iespējas, kā sekot, kur to instalēt, varat arī mainīt konfigurācijas ir dažas lietas. Jā. Aha, nu izklausās kā ļoti, ļoti pat noderīga un, un vērtīga, jā. svarīga lieta, lai tāda, lai tāda arī pastāvētu, vai ne? Nu jā, nu tas ir tā, kā, kā jau mēs arī sākumā minējām, ka mums ir divas līnijas, viena ir mājas, mājas cilvēkiem, jā, un... Uh, Otra tiem, kas cilpo apkārt, viņiem katrai, katram no šīm te pogām ir citas iespējas, citas mm -hmm. funkcijas, ir dažādas cenas atkarībā no pie, skat, cenšamies piemeklēt, pieskatāmies pēc cilvēka, individuāli pēc cilvēka vajadzības, pēc viņa traucējumiem, jo aktīvās ir jālādē, mm -hmm. tā kā mobilais mm -hmm. tālrunis periodiski, jā. Mm -hmm. Mm -hmm. Jā, jo bieži tu izmanto, jo, bieži tu izmanto, jo ātrāk izlādējies. Izmanto, jo ātrāk viņš jā, izlādējies. Jā. Nu, skaidra lieta, nu kā jau ierīts, protams, nav, ne, nekas nav mūžīgs, vai ne, ne tikai cilvēki, jā, bet jā, arī ierīces jā, galu galā. Jā, tehnika ir tomēr tehnika, 100% paļauties tomēr mēs e, nevaram. Mm -hmm. bet... Nu jā, un vēl viena tāda interesantā opcija no manas skatījumā ir tas, ka ja, tev, ja e, tuvinieks, tātad e, bērni ir darbā, uh, mājās ir seniors. Viņš neceļ, viņš neceļ mobilo tālruni, viņš neceļ, viņš neatbild uz drošības pogu. Tad tuviniekam ir iespēja pieslēgt klausīšanās režīmu. Viņš var pazvanīt uz ierīci un paklausīties, kas notiek apkārt tādā teritorijā, kur tas viņa seniors ir. Jā. Tur ir reizēm skan ska, ieslēgti televizori, skaļas mūzikas, jo eh, dzirdi jau krītās, ja, un viņš telefonu nedzird, un tu nesaproti, vai ar to tavu mammu, nu, jā, tēti, jā, kaut kas ir noticis, jā, jā, ja tu vari ieslēgt klausīšanās režīmu, paklausīties, ā, nu tur dzīvība ir, viss notiek, viss kārtībā. Ļoti labi, tagad eh, vēl viens ļoti jūtīgs jautājums, un tas ir, uh, Eh, cik nu, aptuveni varētu tāds pakalpojums izmaksāt? Tas ir tā kā mēneša abonents, ko, ko nopērk. Ja? Jā. Kā ir? Tie ir dārgi pakalpojumi. Es saprotu, ka individuāli, bet varbūt tās tomēr kaut kādu virzienu vismaz. Jā, virzienu, tas vai tas ir 5 eiro vai 50 vai 100? Ne, ne viens, ne otrs, ne 50, ne 100. Jā. <laughs> Tātad šis te mā, <laughs> mājas, <laughs> vēl trakāk, tad mājas pakalpojums, uh, Eh, ja to ņem kā komercpakalpojumu no mums, tas izmaksā ap 30 eiro mēnesī. Nu tā ļoti rupji šobrīd saka, nu jā. Jā. Mm -hmm. Aktīvais tarifs ir lētāks, jo tur programmatūras ir citas dažādas. Ja? Tad aktīvais ir 15 eiro mēnesī, un, un, plus ierīces nomajā vai, vai pirkums. Jā. Aha, nu skaidra Izrīt, lieta. Jā. E, attiecībā par mājas tarifu vēl var pateikt to, ka rīdziniekiem ir iespēja šo te pakalpojumu kārtotas ar sociālo dienestu, un tad apmaksā sociālais mm. dienests. Tad cilvēkam arī pašam nav jāmaksā. Nu, skaidrs, mēs esam tagad, es domāju, daudzi guvuši priekšstatu par to, kas tad ir šī dzīvības poga, un, un iespējams, ka kāds arī domā, mm, interesanta lieta. Man arī nodarīt, noderētu, kur es to varu meklēt. Mums ir mājaslāpa www.dzīvībespoga.lv, kur ir tur plaši var pastasti, eh, pa, palasīt. Mm -hmm, mm -hmm. Ir uh, YouTube kanāla mums arī, mūsu profils, arī Facebook, visas sociālas tīklas, TikTok, tagad mēs arī aktīvi uh, Uh, nu, jā, iesaistām un, un, un, un eh, Instagramu, tad visur mums uh, informācija par mums. Visi avoti, ko mūsdienu cilvēks jā, izmanto, jā, izmanto, tas ir. Visur mēs esam, jā. jā. Un vienkāršākais variants, protams, ir telefons. Telefona numurs mums nav grūts. 20, 3 sešnieki, 3 četrnieki. Zvaniet darba dienās. Uh, darba laikā ar prieku ar jums aprunāsimies. Ļoti skaisti. Tagad gan mēs aiziesim mazā muzikālā pauzītē, lai cilvēki var apdomāties un varbūt tās viņiem ir kādi jautājumi jums. Tāda nopratināšana tādā gadījumā būtu un rādījuma arī klausītāji, ja, ja jūs mūs dzirdat un jums tiešām arī rodas kādi jautājumi, sūtīt, sūtiet īziņas 2 6 6 7 7 2 7 2. Ehm, varbūt tās, ka kādam ir interese un, un mēģina saprast, vai tas ir kaut kas, ko arī viņi varētu lietot. Tā kā droši rakstiet īziņas un mūsu viešņas no dzīvības pogas uh, tad arī mēģinās atbildēt uz šiem jautājumiem, bet mēs aiziesim mazā muzikālā pauzītē, lai dot jums nelielu atālpu un atgādinu, kad šodien ir marietons, vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, ja vari atbalstīt, ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrodi sadaļu ziedot un, protams, izvēlēs gan summu, gan veidu, kā tev ir visērtāk noziedot. Milzīgs, milzīgs paldies! Bet mēs tiekamies pēc maza, maza mirkliņa atpakaļ, lai paturpinātu šo sarunu. Varbūt tās jau nedaudz arī filozofiskākā veidā par to, kāpēc vispār šāda lieta ir vajadzīga. Nu, tas par to, nu, kā agrāk varbūt tās eh, citādāk šādu aprūpi mēs veicām, bet šobrīd tas pavisam izmainījies, kas par lietu, kāpēc un ko varam vēl darīt, lai lietas uzlabotu vairāk laba, arī vairotu pasaulē un Latvijā bet pēc muzikālas pauzes. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit ir priesteris Jānis, labās ziņas, un šajā reizē ar dzīvības poga pārstāvēm, tas ir Taiga un Natālija. Labs vakars vai sveicinātas? Labs vakars. Tā ļoti kautrīgi, ļoti, ļoti pat kautrīgi. Atkal Sveiki. aicināšu tuvāk mikrofonam. Sveiki. Eh, jo, jo tas ir būtiski, lai mūs sadzirdētu, citādi Latgalē vai Kurzimē varētu palaist garām kādu vārdu. Nē, nu redziet, mēs jau labi nostādīt balsi, mēs jau varam arī tiešā, nevis par rādio, bet tiešā tekstā sasveicināties. Nu, tad uz priekšu. uz, caur, nē, es domāju, caur, pag, caur balkonu. Tā. Tā. Tik skaļi nosveicināties, lai latgalē dzird. Nu, bet to vajag, to vajag. Un lai, lai dzirdētu par to, ko jūs darat par dzīvības pogu. Mēs jau izrunājām, radam arī klausītāji tādas praktiskas lietas, kas tas tāds ir un kam tas ir vajadzīgs un kā tas funkcionē un kur meklēt un meklēt tā tālāk, bet ir vēl viena nianse, kas netika pieminēta, bet kas arī šķiet ir svarīgi un, in, un, un nozīmīgi zināt ja, par šīm ierīcēm. Tā, mums ir arī dažas ierīces, kurās ir iestrādāts kritienu sensors, kuras būtībā jau pati rieģē, tad, kad tiek fiksēts kritiens un tiek sūtīts zvans ieprogrammētajiem SOS numuriem, vai nu tuningais, ja tiek fiksēts ja eh, aprotas nesētāja kritiens, kas būtībā ir tāds papildus drošības elements. Jā nu, svarīga lieta. Uh, bet uh, šajā raidījumā gribas ne tikai par tām tieši praktiskajām lietām, bet arī nedaudz tā kā pafilozofēt, kāpēc. Es saprotu, tas var būt tā šķiet, nu, kāpēc mums tādas lietas ir jādara. Redz, kā ir taču pogu un viss ir kārtībā. Uh, Bet eh, man personīgi arī pašam dažbrīd šķiet, nu, nav gluži tā, ka viss ir kārtībā ar to vien, ka mēs esam noorganizējuši tehnoloģiju vai, nezinu, likumdošanu vai vēl kaut kādas tādas lietas, kad ir, ir kaut kas, kas mūsu galvā ir arī jāsakārto, lai lietas būtu citādākas. Un, un jau pirms raidījuma es teicu, man, piemēram, es izraisīju arī tādu, nu, refleksiju pārdomu par to, ka agrāk jau tādas lietas nebija Un aglā, agrāk kaut kā arī tomēr cilvēki gan slimoja, gan krita un viss kas cits bija. Un, un mūsdienās atkal, kas ir mainījies? Un kāpēc varbūt tās nu, jūsu skatījumās tagad strādājot ar, ar, ar visu šo sistēmu, ar palīdzot cilvēkiem? Nu, acīm redzot, tieši tā kā jūs teicāt, ka arī agrāk cilvēki gan slimoja, gan krita. Tas bija tā, tas viss ir radījis tādu vajadzību uh, izveidot, meklēt, meklēt risinājumus tam, lai, lai bērni, piemēram, bērni vai vecāki varbūt mierīgi par to, kurš ir palicis mājās un kā ar viņam, ja būs nepieciešamības gadījumā, ka viņš varēs sazināties, ja būs vajadzība, mm -hmm. saņemt palīdzību. Arī bieži laiks ir kļuvis daudz dinamiskāks, uh, ģimenes vairs nav tik ļoti ilgi kopā. Globalizācija, jā, jā. pasaules globalizācija, nu, Liet, ceļojumi. Vispār, vispārēja novecošana, ja, kad paliek vairāk vecāku cilvēku, tomēr tāpat laikā bērniem vēl ir jāturpina strādāt, jāiet uz darbu, bet mājās mamīt vai paps, kuriem, kurus jau vairs nav pilnīgi droši, gadi tomēr vienmēr prasa savu, vairs nav tā īsti droši atstāt vienus pašus, uh, Jo iespējams, kā jau sākumā minējām, tas paradoks, ja kad mobilais telefons ir, bet viņš ir uz skapīša, cilvēkam paliks slikti otrā istabā, viņš ir uz skapa, bet viņš ir atkal otrā istabā pie televizora uz skapīša. Bet, bet slikti man ir citā māja dzīvokļa galā un, mm -hmm. Mm -hmm. un tā, nu ir, mums ir, e, diez, die, diemžēl ar nožēlu jāsacina tas, ka e, diezgan bieži gadās, ka pie mums vēršās pēc šādiem aprīkojumiem, tad, kad ir jau kāds krīzes gadījums, jau ir gadījies. Ja, kad bērni atnāk un mamma tur ir nokritusi un jau trīs stundas gulējusi, vai citreiz pat divas pat dienu. Ja, un, un, lai izvairītos no atkārtotiem gadījumiem, tad sāk domāt, skatīties, kā mēs varam kaut ko, kā viņi var kaut ko uzlabot, lai viņiem mierīgs prāts esot darbā, un lai arī mamma, piemēram, ir pasargātāka. Ja. Tā kā, diemžēl, uh, ļoti bieži gadās tā, ka mēs aizdomājamies, kā ir tas teiciens, kamēr gailis neieknāps un nepadomās. Ja? Nu, tad, kad tas gailis ir ieknāps, varbūt, ka jau ir pa vēlu. Nu, tā arī, diemžēl, notiek, vai ne? Bet uh, jūs labi arī to aprakstījāt, to situāciju, kad bieži vien tas arī notiek tādēļ, ka mums tas dzīves ritms ir nežēlīgi strauši un ātrs un, un pieprasa ne tikai tas, ka es gribu kādreiz varbūt tās tie uz Karības salām aizbraukt vai vēl kaut kur, vai ne, bet, bet kad arī esot šeit uz vietas, es, man, man darbs, man vēl kaut kādas lietas, kas jau ikvienam cilvēkam galu galā ir, un, un ka mēs nespējam vairāk tik, tik vienkārši nemaz parūpēties viens par otru, vai ne? Jā, te ir viena lieta, mēs nespējam, un otrs mēs arī negribam tā teikt pilnīgi noliegt arī savu dzīvi, jā, tomēr savu brīvību, un tāpat laikā es gribu iet uz, uz kādu koncertu, vai es gribu vai man jāiet uz darbu, vai tikties ar draugiem, un tāpat laikā man ir trauksme par to, kas notiek mājās, kā tur mani vecīši vai kādi kroniski slimnieki, piemēram, jā. Tagad es tā aizdomājos pēkšņi, eh, bet nu, tā ir vienkārši fantastiska lieta, ka tāda tehnoloģija vispār var mums nodrošināt šī, šāda veida nu, lietu, vai ne? Un es pat, ja godīgi tagad pie sevis domāju, kā vispār agrāk bez varēja iztikt, nu, cilvēki uh, bez mazā jāsaka, tā gāja bojā. Nu, es piedošanu par tik eh, brutālu varbūt tās izteicienu. Tas ir taisnība, jā, mums arī bieži tāds esam, tā ka mēs runājam ar cilvēkiem kādās organizācijās vai kādās kopienās stāstam par šo. Ļoti bieži tāds esmu, ja es to būtu zinājis agrāk, varbūt, ka mana mamma vēl būtu dzīva. Nu? Nu, jā, bet nu, tā atklāsme nāk kā, kā, tā kā ar to gaili, ja tas ir viens. Otrs, jā, bet nu, labāk, ka tā, tā atklāsme atnāk vēlāk nekā nekad. Ne, nu tā arī gan e, tiesa, vai ne? <laughs> Nu, nu, es domāju, pēc tam jau nožēlot vairāk, jau nav, e, nu, kā teikt, jēgas vai vajadzības, vai ne? Labāk parūpēties kamēr, kamēr, vēl, kamēr vēl ir par ko parūpēties. Kamēr vēl ir, un jā, nu, ņemt vienkārši tās lietas nopietni galu galā. Nu, jā. Un ņemt vērā, ka jums ir palīgi, ka ir iespējams atrast risinājumus, jā. Gribējās ar kaut ko teikt, ja? Nē, nu, es gribu pateikt, ka tā tehnoloģijas attīstās un kāpēc gan neizmantot to iespēju. Un cilvēki attīstās, tehnoloģijas attīstās, meklē kaut kādu risinājumi, un tā izveidojas tā savs podziņa, katra valsts, valstī to nodrošina cilvēkiem vai bezmaksas, Mhm. Vai, vai nu valsts līmenī, vai nu valsts līmenī jā, jā, jā, jā, tā kā viss notiek. Bet <laughs> man pēkšņi ienāca prātā, kā, kā jūs nonācāt pie šīs e, pogas, vai nu, no kurienes tas nāca? Jā, jā. Jūs redzējāt ārzemēs, vai nu, kā tas nu, bija? Arī ārzemēs, bet būtībā tā ir mūsu vadītājs personīgā pieredze. Viņa tā laicīgi izdomāja vai redzēja analogus ārzemēs un pētīja mūsu tirgus ka Latvijā nav tādas, pakal, tādas pakalpojums, nav nodrošināts. Mm -hmm. Un tā pamazām 18. Mm -hmm. gadā viņa. Jā izveidoja sociālo uzņēmumu. Un, uh, Bet nu, vispirms jau sāk ar to, ka sākām ar to, ka notestēja pār šīs ierīces uz saviem senioriem, uh -huh, uh -huh. kas bija pieskatāmi uz bērniem. Jā, lai viņi varētu sākt iet uz nu, priekšu. Bērniem arī taču nu, jā, kaut kas jā. līdzīgs ir. Ja? Jā. Vismaz filmās es esmu redzējis. Mm. Jā. Īpaši bērniem ar īpašām vajadzībām. Ļoti aktuāli. aktuāli jā. Nu, jā. Ar autīska spektru, ar kaut kādiem um, funkcionālam traucējumiem, jā, ļoti, ļoti nepieciešams. Jo, jo šobrīd es biju aizdomājies par vecuma vai slimību kaut kādām problēmām, Slimībum, vai ne, bet jā. šeit jau ir, principā, jauni cilvēki, kuriem arī, arī jauni, ir tomēr un um, tikai, jā, ar slimībām arī sportistiem vai vienkārši, ja tu esi kaut kur mežā, uh, tev nav speciāla um, aprīkojuma, mm -hmm, tu vari mm -hmm. izmantot arī to podziņu. Aha, visādi šādas lietas. Jā. Tā pēc ieraduma es arī man arī pašai patīk, joprojām iet sēņot, un arī cilvēkiem gados tā kā ir jāgatavo krājums ziemai un, un sēņošanai iešana, arī mežā iešanai tev tas pa telefonu var neņemt līdzi, tev ir šāda aprocīte, kas tev gan ātrā palīdzības izsaukšanai, gan arī palīdzēs mhm. vieglāk vai, atrast. Vai eh, viņai ir arī GPS, tā, tā navigācijas sistēma, kas var tā kā, ja mežā ieju, tad varbūt tās vairāk palīdzēs tieši tāda nekā vienkārši tāda saruna, vai ne? Jā, ierice ir izstrādāta GPS, eh, un eh, ar to palīdzību mēs varam atrast cilvēku aptuveni, kur viņš atrodas to loku mm -hmm. sašaurināt jā, jā. un jā, mm -hmm. precīzāk uh, saprast, kur viņš vai mežā, vai nu kaut kur tur maliņā, jā, bet to jā, radiusu jā. mēs varam... Uh, un, un ir bijusi ar vajadzību šādu liet, nu, šādā situācijā lietot, ja? Jā, jā. Bieži uh, uh, klientiem uh, ļoti vajadzīgi uh, zināt, kur atrodas viņu tuv, tuv, tuvinieks. Un, uh, ar aplikācijas palīdzību tur ir kartē, Var kur var tā... atjaunot jā, ah. to karti un <laughs> redzēt. Bet jābūt, jā, tas viss atkarīgs no pārklājuma, no operatora, tā kā, nu jā, nu, nu, kā tehnika. Nu jā, interneta, jā, tā, kā interneta teikt, pārklājums, jā, jā, savienojums, jā, kas mums tur apstakļi un laika apstakļi un tā tālāk. <laughs> Bet, Vēl jā. viena, es atvainojos, kas jūs, vēl viena, manuprāt, ļoti interesanta lieta ir tāda, ir geozonēšana. Tas ir diezgan aktuāli. Tā kā varētu būt bērniem. Geozonēšana. Kas tas ir? Jā, žoks tāds, jā, Natālija izstāstīs. <laughs> jā, jā aplikācija var uzstādīt to žogu, Teritoriju, teritoriju ja, ja tu aizies. Uh, lietotājs saprotas lietotāju. Ja runā jā. mikrofonā, citādi jā, ne. Jā, jā, jā. Čukstu, suflē. <laughs> ja lietotājs, jā. Mm, izies ārā, izies ārā no zonas, tad uzreiz uh, jūs Tātad saņemsiet signāls. signālu SMS vai um, notifikāciju aplikācija, ka viņš aizgāja prom, ka, ka, lai jūs varētu redzēt, kur viņš atrodas, vai pabrīdināt, ka tomēr nevajadzētu iziet ārā no Bet, lauka. Nu, tas izklausās, vai ne, mēs tik bieži vien pārdzīvojam par to, kā mūs var uh, mūsu telefoni var izsekot vai visādas tādas lietas, nu, bet nevienmēr tas ir slikti, jāsaka tā. Nu, ne? nevienmēr <laughs> slikti, jā. Daudziem vispār nepatīk, ka seko īpaši ve, tuvinieki, jā. Bet jūs varat netraucēt viņus, bet vienkārši sekot skatīties, kas notiek. Nē, nu jā, vienīgi, ja tas cilvēks Nodrošināt zina pats, sev... tad viņš var nejusties komfortabli zinot, ka, ā, bet tur, tur man uh, man dēls kontrolē, vai meita. Kontrolē, jā, jā, jā, jā, jā. Es domāju, gadas, tas arī gadas, jā, ir īpaši vecuma uh, situācijās, kad cilvēks ir bijis spēcīgs un pats un pēkšņi izrādas, nu viņam ir jāpaļaujas uz šādu tehnoloģiju un bērniem. Un, tas, tas arī galu galā ir tāds nu, jautājums vai, vai tāda problēma, kas da, dažbrīd var būt, ja? iz, iz dzīves, Jānis, nu, jums ir pilnīgi taisnība. Tā tas arī notiek, un tur radās arī reizēm arī tiem, kas paņem šo pakalpojumu, aprīkojumu, radās tāda iekšēja ģimenes tā nesaprašanās, ka vecāki, vecāki protestē, jo viņš visu, es, redzu, visu mūžu viņš ir bijis spēcīgs un patstāvīgs, un tagad tie sīkie man te pieskatīs. Ja? Un ko viņi man, ko viņi visu laiku skatās? <laughs> nu, tā, nu tā, tā, tā tas ir, jā. Bet, nu, atkal no otras puses pieredze atkal rāda, ka tanī brīdī, kad puļaušu, atvainojos, ka es uz tevīm spļauju. Ja? Tātad gadās, kad gadās kādreiz tāda krīzes situācija un kad tā tā operatīvajā novērtē. palīdzība ir, tad tas seniors arī, tad tas lietotājs arī to novērtē un pēc tam jau vairs nav apspriešanas, nu kāpēc nu, jā, man nu tas nu, ir jāvalkā, vai kāpēc man to jāpierot, vajag, vai nevajag. Jā. Tie ir jāpierot, nu, ja, pie, ja kuras jaunas lietas sākumā viņi, tas tomēr viņi nav tāds, tas nav tāds mazs pulkstenīts, jā, kā rokastāji tā aprocē, tomēr tur tomēr iekšā ir dažādi džipi un tās tehnoloģijas, jā, tas nav tā. Ir jāpierod viņu gan valkāt, gan regulāri uzlādēt, tas arī ir viens no momentiem, mm. jā, kas mhm. mhm. cilvēks aizmirst viņu uzlādēt, Un pēc tam pārdzīvo, kāpēc viņi nestrādā. Viņi nestrādā, jo viņi nav uzlādēti, vai arī otrs moments ir, viņš nopērk viņu, neuzlādē, noliek plauktiņā, viņi ir izslēgta. Viņi ir uzlādēti, bet viņi nav ieslēgti. Nu, nu, tādas praktiskas, eh, mazas un tomēr ārkārtīgi būtiskas lietas. Un, <clears throat> un tas, ko eh, teicāt, man ir, ka tad, kad jau eh, piedzīvo to vajadzību, tad tikai saprot arī šī, šīs ierīces un, un arī bērnu, es domāju, rūpes, kāpēc tas jā, tiek sagādāts. Mūsu laiks, diemžēl, ir izticējis, bet pirms mēs beidzam, es gribu vēl prasīt vienu lietu, ko es prasu visiem saviem viesiem, kuri nāk un dalās par, par tām lietām, ko viņi labo arī dara. Mēs tagad noklausījāmies, un rādīja aparāta otrā pusē ir cilvēki, un, un es tā saku, bet ko mēs, jūs darat labu ar šādu veidu kalpojumu vai darbu, uh, man ir sociāla uzņēmēja darbība, bet tāds filozofisks varbūt tāds jautājums, un ko mēs varam darīt, lai parūpētos viens par otru? Samulsinājumi, ne? <laughs> Jā, jo eh, gribās precizēt, par kuriem mēs iet runa par ikvienu cilvēku, kas klausās aparātu mūsu eh, radio klausās šobrīd? Nu, jebkurā pirmais, ko noteikti varam darīt, ir ņemt vērā, ka tāda lieta ir, un ja jūs redzat sev apkārtnē kopienā kādu, kuram tas varētu būt vajadzīgs, neklusējiet, stāstiet, dodiet ziņu, Jūs nezināt, kuram jūs izglābsiet dzīvību, kuram jūs palīdzēsiet, kurā rotā brīdī. Tikai ar to, ka jūs pastāstīsiet, ka ir tāda lieta man liekas, eh, tā, nu, tas bija ļoti precīzi. Neklusē, ja redzat, neklusējiet. Tik bieži mēs par jā. daudz noklusējam kaut kādas lietas. Neklusējiet, neklusēsim rādījumu arī. Jāstāsta, jāpopularizē. Ļoti labi strādā pēc pieredzes, pazīstami e, izmantoja, pēc tam e, nu, aizgāja cilvēks, bet e, ierice palika un viņi piedāvā pazīstamiem izmantot, turpināt, un tā ir ļoti laba lieta. Un tā kā Sarafans radio strādā un uh, palīdz. Un palīdz cilvēkiem. Palīdz, jā. milzīgs paldies, milzīgs paldies uh, dzīvības pogas pārstāvēm Taigai un Natālijai par to, ka atnāca un pastāstīja par šo labo lietu. Un rādījumā arī klausītāji, uh, kā arī Taiga teica, ja redzam, neklusējam, pastāstam un dalāmies, lai varbūt tās pat izglābt kādam dzīvību šajā gadījumā. Milzīgs, milzīgs paldies par to, ka bijāt kopā un atnācāt. Milzīgs arī jums, rādījumā, arī klausītāji par to, ka bijāt kopā ar mums. Vēlreiz atgādinu, kad ir marietons, kad vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, un tava palīdzība ļoti lieta noderētu, lai mēs arī turpmāk varētu skanēt un darboties, pildīt mūsu misiju. Uh,